Oxitocino riparas damagitan coron. Post infarcto, la coro nur malfazile resanigias. Ofte post restas malfortezo de la coro. Usonai esploristoi nun trovis eblezzon por stimuli la regeneran proceson. La helpo venu de hormono, quiu respondezas principe priligoi de paroi, cae pri orgasmoi. Oxitocino pli fortiga socia in ligoin, gi accelas romantica in sentoin, cae gi respondezas por la intensa travivado de orgasmoi. Pro tio, gi estas ancau nomata cuncusiga au ama hormono, sed nun usonai esploristoi trovis pluan surprisan funccion de oxitocino. Lauili, la hormono povas helpi ripari amagitan coron, exemple post cor infarcto. La instigon por la studaggio, quiu aperis en faca periodaggio, donis la observo che zebro fishoi, alie ol homoi, ne havas problemon cun la cora regenero, char contraue al aliai muscoloi, la homa cor muscolo, posedas nur malfortain mem ripara incapabloin. Se la muscolo sta damagita pro infarcto au pro leso, tiam gi nur malfacile resanigias. Tio estas causita interalie pro tio, che en la coro appenao trovigas pra celoi el chiui povas formigi novai cor muscolai celoi. Zebro ali flanke estas conatae pro sia impressa regenera capablo. Se lesigas ilia coro, la cor muscoloi, cune cun siai angioi, rapide recrescas. La causon portio trovis la esploristoi en la cerbo de la fischoi. Ciel reago pri la leso de la coro, tie el shutigas grandai quantoida oxitocino. La oxitocino tiam migris cun la sango en la coron, cae tie ec funcciigis moleculan cascadon ciu iniziatis la converton de la epicardae celoi, do la celoi de la cora bando, al praceloi. En dua pascio, la esplorista teamo prilumigis ciu tiu mecanismo povus ancau funccii ce la homo. Cor infarcto cae leso de la coro ce homo ja ne causas el shuton de multe da oxitocino, sed estus imageble che la moleculae reagoe pri oxitocino ancora funccias. Por testi tion, la esploristoe plenumis en vitran prilumigon de homa cora histo. Ili submetis predita in epicarda celoin al contacto cun oxitocino, cae por comparo, ancau cun dec quar aliai messagiai substanzoi. Ien la resulto. Ancau la homae corae celoi reagis pri la cuncusciga hormono. Dum la aliai messagiai substanzoi appena ue ficis, la oxitocino stimulis la formigion de praceloi, celoi, kiwi povas disvolvigi, al aliai cel tipoi pli detalai analizoi montris, che tiui celoi possedas portio proprain oxitocin receptoroin, al ciui la hormono alfixigas, cae tiel iniziatas la convertadon. Ni montris che oxitocino povas activigi mecanismoin por la riparo de la coro en zebro fischoi, cae en homai cel culturoi, scribas autoro de la studagio evidente tiu reago pri la stimulo per oxitocino restis je certa grado an cauce homai corai celoi. Tio povus crei novain eblezoin, por celita acceli la regeneron de la coro post cor infarcto, au post leso, an cauce la homo, exemple per croma dono de oxitocino. Oxitocino estas applicata en la medicino iam de suficie longa tempo, scribas la autoro. Usigin, gin, ancauce pacientoi post cor infarcto, protio estas ne niel utopie. Ec se tio conducus nur al parta regenero de la coro, la profito por la pacientoi estus enorma. Por tio tamen ancora unecessas pluae prilumigoi, ce la homo.